Može. Pozdrav svima. Da predstavim prvo Jelenu, koja nam je on, ovaj, pripit na na TeamSpeaku, a već, već neko vreme radimo, radimo zajedno lekturu. Ona nam je profi lektor. Tako da, ovaj, eto, novi član tima, ali ne baš tako nov. Pozdrav ljudi. e, onda da, da budemo što kraći možemo. Ove, ima 50-ak novih tih e, e, e, sekcija sa Venus projekta, projekat sajta koje bi trebalo da podelimo Ove, odnosno da podelite, pošto ćemo nas dve da, da idemo iza i da, i da ove, i da radimo lekturu, već to radimo sa onim starim, sa onim starim sajtovima. E, bitna stvar, e, prevodi su sad više, više i ne znam ko je šta prevodio i, i, i šta je čije, ali su prevodi generalno prilično slabi i mnogo, mnogo vremena, energije i, i posla u stvari e, iziskuje to, to ispravljanje. Tako da, ne znam, da li da radite u parovima, pa da probamo da, da napravimo malo bolje, ili da, mislim, u suštini ne znam tačno šta da radimo, ali ajde da ih podelimo pa da vidimo šta vi mislite da bi mogli da radite nekako u parovima, pa to nešto brainstorming ipak može da pomogne. Ali ono što je Jelena danas dobro primetila, to je da kad prevodite, da ne bi bilo loše <clears throat> da malo istražujete i sinonime za neke reči, da izaberete u stvari nekako najsrpskije prevode, da probate da ako nešto nije jasno da to ostavite e, nejasno da bismo mi, da bi mi za, u principu mogli da znamo gde su problematične tačke ili da neki drugi prevodilac uđe i da prevede to. Tako da onako kvalitet prevoda u stvari bi morali da podignemo na veći nivo zato što dosta teško raditi na, na ovome š, na čemu sad radimo. U opisu sobe, znači kad kliknete na Serb Linguistic Team imate onaj link za, za naše projekte i tu su slobodni, slobodne sekcije te na Venus projekat ovaj web sajtu koje možemo da, možemo da podelimo, ali eto kažem, volim da znam šta mislite o tome i kako bismo eventualno to mogli da, šta znam, da pravimo bolje, bolje prevode i da, i da, da li su to, da li je to rad u parovima ili Uh, put to je ono fazi sa strane, međutim da biste imali fazi E, morate da imate i ovaj submit dugme, koje u principu sam isključila svim osim meni i Jeleni, da nešto ne bismo pobrljavili sad. Možda najbolje se ostavi na engleskom, pa da se dole, recimo, srpski pa, <clears throat> ili engleski pa u zagradi srpski, ali da to bude onako samo kao predlog, šta znam. Ćao Marija. Ciao ljudi. Ciao, ciao. Ciao. Ćao. Evo mogu ja nešto. Ove, ovaj, najbitnije od svega je da se potrudimo da ti prevodiš što bolje. Mislim, svesni smo mi da niko tu nije profesionalni prevodilac, odnosno prevodilac, i da je to teško i da tekstovi nisu laki, ali prosto ako smo već uzeli da radimo nešto, ajde da onda radimo najbolje što možemo. Znači da, kada se traži neke reči u rečnicima, da li su to rečnici na internetu ili u obični rečnici, bitno je da se pronađe prava reč, a ne samo da se odradi da bi se odradilo. Mislim, prevodi nisu očajni, može to da bude mnogo gore, ali mislim da je Ana u pravu da treba da se radi u parovima i da bi to bilo jedno jako dobro rešenje i da bi nama bilo lakše jer mi moramo da pustimo te, te sve tekstove u, u etar. Eto, znači predlog taj da se radi u parovima je jako dobar. Pa sam razmislite o tome, vidite ko sa kim može i kad može, jer bi to bilo dobro. Isto tako, ovaj, redno, eh, nas dve smo sad krenule da radimo jedan po jedan ovaj, stari, jednu, jednu staru sekciju i šta ja znam, da na primer probamo realno da odredimo neki rok, barem okvirni u kome bismo možda mogli da, da taj posao završimo. E, šta ja znam, nova godina možda, možda da bude realna, možda ne, možda neka tamo polovina januara, e, obe sekcije koje su sada e, slobodne, odnosno koje treba da se prevedu, one su relativno male, ovaj, ne znam, ne znam šta kažete, koliko imate vremena, kakvi ste, prosto nismo se dugo videli i onda da ne pričamo na pamet. Da, rokovi su javni i prosto treba da, da imamo neko vreme određeno kada ćemo završiti neke stvari. Da bi nam bilo lakše da se organizuje nas dve onako imamo, imamo podosta posle ovih starih, još nas čeka onaj FAQ, dobro FAQ, ja se nadam da će to biti najbolje od, od svega, pošto smo ga radili svi zajedno, grupno, tako da se stvarno nadam da će to biti ono uh, najlakši deo, ali ove prethodne ove sekcije koje su um, rađene kako su rađene, mislim to onako baš imamo pas ponovo i ono, na ono, ono bar dva sata na, na, na, na, na dve strane, tako da je to onako dosta naporno, u principu dobijala sam razne sugestije sa raznih strana da treba da pustimo e, kakve takve prevode, međutim e, ja bih voljela da do sledećeg nekog sastanka koji će recimo bude sledeće nedelje kad, kad nam opet svima odgovara, da svi pročitate guidelines jezičkog tima, jer to je mesto u stvari na kome možete da vidite zbog čega je važno da nam prevodi budu uh, da ne kažem sad najbolji, prosto najbolji što možemo, ali da budu pristojni. I mi to možemo negde da napravimo, ali ovaj, ako, ako, ćemo, ako, ćemo samo, ako će samo mali broj ljudi prosto bude skoncentrisan na to koliko će to da bude kvalitetno, onda dobijamo te prevode s kojima mi posle u stvari stalno se vraćamo na engleski umesto da se bavimo srpskim. Ja mogu da preuzmem i to u stvari radim. Radim tu lekturu 1, pa onda Jelena uradi lekturu 2 i onda se nađemo zajedno, pa još jednom to pređemo i još ga malo upeglamo i dopeglamo. I još jednom posle na kraju treba pročitamo ceo sajt pre nego što ga izbacimo i tu će isto biti ono posla oko recimo traženja grešaka koje se tako podvuku pošto ih ima dosta u slovima i ne znam u proredima i tako dalje, ali dobro o tom potom. Znači, vrlo, vrlo bitna stvar je da u stvari e, postavimo neki kriterijum što se tiče prevoda, da vidimo ko e, osjeća da može i da, da, da je spreman tako da radi i mislim da je zaista ovo sa, sa parovima, barem ovi koji mogu, u stvari dobro rešenje, jer e, malo nam u stvari, ne, najčešće, najčešće bi bilo dobro da prevoda uopšte nema, jer toliko vuče na, na neku stranu da, da baš onako, baš, baš je naporno i baš iziskuje dosta vremena. Hajdemo onda čujemo vas. Ajmo redom od gore na dole, Bojan je prvi. Ajmo, Bojane. Pa ne znam šta ja da kažem, nisam dugo bio tu, jednom sigurno dve, tri nedelje, tako da sam izgubio korak, radio sam nekom filmu, On je preko sat i pol traje, tako da će mi trebati dosta vremena za to. Ako vidim da je sada prioritet taj sajt i rad u parovima, tako da slušam, ne znam čemu se radi trenutno, tako da... Ok, eto mene. Pozdrav još jednom celoj ekipi. Pa, ok, predlog za rad u parovima nije loše, ali Pa ajde, to ćemo između sebe nek, neku koncepciju da napravimo ili da se nađemo o, uveče kad, kad je ko slobodan, prijavimo se na TeamSpeak pa se u, u hodu podelimo ko, ko kad šta može da radi. Mislim da je to možda, možda bolje nego da se nešto, nešto striktno dogovaramo, ali kako, kako god većina odluči nije, nije frka. Ja imam u principu nekih 4 do 5 sati nedeljno mogu, mogu da ovaj da izdvojim za, za neki rad ovde i nekad i više, nekad manje, ali to je neki prosek koji, koji mogu da ispoštujem, tako da spreman sam na dogovore. Kako god se dogovorimo, što većina odluči, ja sam za. Pa ne, što ništa se ne tiče, to sa parovima i ok i nije ok jer ja baš i nemam konkretno sad toliko do toliko sam slobodna, uveče pogotovo nisam slobodna. Tako da ne znam da li bi nekom odgovaralo ili prepodne ili da recimo radimo svako po ovo, jedan deo, pa da nađemo jednom recimo nedeljno da pređemo sve to zajedno. Ja se slažem to za parove, sad zavisi, možemo da se dogovorimo da ćemo zajedno da radimo na tim pasusima ili ćemo ovo što je Marija predložila, znači to može zavisi od para do para. Ja imam dosta onog vremena, znači svaki dan radim do 3 popodne, posle sam dodan e, da računamo znači neki pola pet pa nadalje, ovaj, ovde ću dole da dostavim znači Skype e, za, za one koji nemaju moj Skype, pa e, ovaj, bit će uključen no, stop, znači od pola pa nadalje u to vreme skoro, skoro svaki dan, osim vikendom, ono, kad negde idem i tako, to je to. Znači, može što da se mene tiče. Dobro, Andruli <clears throat> sve ovako, e, e, ja mislim da je, da je nek vreme da, da, da u stvari e, počnemo da radimo po tim prioritetima i definitivno prvi i najveći prioritet od uvek od kad postoji jezički tim jeste Venus projekat sajt. Znači to mi je, ono, to nam je uh, prvo na čemu treba da radimo. Posle ćemo da, da, ovaj, da radimo na, na drugim stvarima i PvP aktivizam sajt je ubačen unutra. Što se tiče nekog update-a tima, e, zaboravila sam da kažem da sam razgovarala sa ljudima iz TZM Srbija i sa ljudima koji su radili prevode e, tih materijala, pošto e, nam prosto fale ljudi koji bi radili na tim materijalima i da se oni međusobno organi, među sobom organizuju i da prosto Aleksandar preuzme negde uh, E, brigu o tim materijalima e, do daljnjeg, pošto, mislim, stvari stoje kako stoje, uglavnom su ljudi koji su ovde Venus projekat i rade na, na prevodima Venusovih materijala, e, ukoliko neko naravno hoće da radi na, na drugim materijalima, uvek može, ali su nam prosto prioriteti e, Venus projekat, website, Future by Design, Designing the Future, to su nam, nam stvari koje, koje su nam zaista bitne. E, što se tiče Aleksandra, on će valjda to kako god sa tim materijalima, ja nešto nisam, kako da kažem, nisu prioritet, pa onda trenutno da razmišljam o njima, ali dakle, da vidimo šta ćemo da, da radimo sa Venusom, da podelimo te sekcije koje su ostale, ima ih dosta, mislim koliko god da je to malo i malo teksta, prosto ima ih, i da vidimo, ne znam kako, ja sad razmišljam kako bismo mogli u tim parovima, slova dosta dobro u srpskom, E, Igor dobar u srpskom, Ćira dobar engleski, Marija dobar engleski, znači da, da nekako možda tako ukombinujemo e, e, ili da prosto to jednom nedeljno, nisam, nisam uopšte, nisam pametna. E, poenta je da nam treba više profesionalaca, da nam treba ljudi koji, koji, koji, kojima je to posao i prosto koji vladaju i srpskim i engleskim, tako da to mogu da budu, da to u startu mogu da budu, e, kako da kažem, profi prevodi, ali dok, dok njih nemamo, to nam je što nam je. Znači, pažljivi prevodi, e, kad imate neki problem možemo da napravimo možemo da napravimo mailing grupu na koju možete pošaljati rečenicu koja vam nije bitna onda da svi to tako e, uradimo neki brainstorming znači može i tako ono što, što nisu problematični, problematične rečenice, to prosto ono najbolje što možete, pa da to bude tako. Znači, možemo preko, preko maila, preko mailova ljudi koji su preuzeli na sebe uh, Venus projekat web sajt, da, da, da komuniciramo tako i da onda tako rešavamo neke stvari. Možda da to nije loša varijanta, eto šta mislite o tome i onda možemo da, da negde pređemo i na, i na podelu. Uh, postoji novi mali rečnik koji smo počeli da pravimo, uh, ovaj, pošto e, definitivno brišemo e, staro pravilo da se stvari koje su kod njih velikim slovima, e, ako nas prosto u jeziku ne bi išlo velikim slovima, to pišemo onako kako se piše kod nas, jer to onako unosi dosta, mislim dosta loše izgleda i, i, i prosto radit ćemo to u skladu sa našim jezikom. Tako da, eto, to, poslaću vam sad taj link. Dole u, u, u chatu sam poslala link za ove guidelines jezičkog tima, pa eto, prosto do sledećeg sastanka negde probajte to pročitate da, da vidite da nije to moje neko insistiranje na, na, na, na, dobrom prevodu, nego da je to to nešto što je, što je cilj jezičkog tima, jer ovo su vrlo važne stvari koje treba da utiču na praktično ceo svet, tako da, mislim, ako ih prevedemo loše, postoji velika vjerojatnoća da će prosto neće dopreti da do onolikog broja ljudi do koga bi moglo da dopre kada bi to bili razumljivi, na srpskom jeziku razumljivi običnom čoveku i obrazovanom, ali i onom manje obrazovanom, prosto jasne i razumljive stvari, znači bez ikakvih e, pretaranih komplikovanja, sa, dobri, sa pokušajem da se, izabere, da se izaberu e, dobre reči bez korišćenja Google translatora koji u najvećem broju slučajeva daje ono očajne prevode, može kao neka eventualna pomoć, ali ima tu još nekoliko, još jedan rečnik nam je pokazala delika jedna, sad ću da vam pošaljem linkove za sve to o čemu sam pričala, pa da podelimo ovo i da, i da krenemo da šljakamo. Ok, ajde, ovaj, to za mailing grupu nije loša varijanta da, da ovaj, napravimo grupu samo za ljude koji, koji će da rade sad trenutno ove prevode, pa ako nije frka pustite svi, svi ovaj, svoje mail adrese u četu na Google po mogućnosti pa da napravim, ja napravit ću ja Google grupu i pustit ću vam posle pozicima. Imam ja, ovaj, imam, e, imam sve adrese, znači možemo to da rešimo pomoću jednog maila u Google-u, s tim da samo treba da vodite računa kad pritiskate, ono, ima reply to all, ako ga nemate, mada možda može i, i, i grupa da se napravi, možda je to bolja varijanta. I pravu se. pa onda definitivno odgovor stigne svima. Evo vam e, za rečnik e, link. Možemo da napravimo i Skype-u ako vam je to zgodno, pa onda i to isto nije loša varijanta da napravimo grupu na Skype-u pa da preko nje radimo. A može i to, jer onda ne zavisimo od tog rada u parovima, svako može da radi kad, kad može i šta ja znam, da damo recimo, nemam pojma, dve nedelje rok da se, da se to isprevodi. Jelena i ja ćemo za to vreme, nadam se da pređemo ove sekcije koje smo već završili i onda da nam ostanu te nove i recimo FAQ i da to onda, šta ja znam, negde bude do da iza nove godine Da, ja mislim da ljudi koji su već radili tekstove, koji su prevodili, da su već nekako ušli u fazon i ušli su u priču i sad će biti, ja mislim da će biti lakše. Izborit ćemo Sana i ja sa ovim tekstovima, nisu očajni, ali sad već to treba da ide mnogo bolje i mnogo opuštenije, da se nađu pravi nami, da se nađu prave reči koje će se iskoristiti i da stvarno može kad neko pročita koji nije tako obrazovan da shvati o čemu se radi Znači, izbjegavajte sve strane reči, sve fraze, žargon nikako. I to je bilo. Recimo, Španci rade preko Facebooka i to možemo da koristimo, je naš kanal, sad ne znam da su svi, Nikolić ne koristi Facebook, zbog toga mi se čini da onda treba da prosto nađemo neki, neki, ovaj, neki model da komuniciramo, da svi možemo to da ispratimo Tako da eto, kažite šta od ovoga. E, ovo je hrvatski rek, jeste ovaj e, er, e, Eudikt, ali um, u principu često ima dosta sinonima. Tražite, ono, ukucajte reč, potražite sinonime na netu, to isto ume dosta da pomogne. Metak je relativno dobar, on ima onako dosta varijanti, Benson je najsiromašniji što se tiče, što se tiče ovaj, sinonima ali onako da, da prosto tačno to gledate, da to bude nekako što, što razumije, što razumljivije, što prostije, bez ikakvih nekih pretelenih, onako glomazne, komplikovane rečenice. Ja znam da je e, na tu stranu, ali prosto uvek imajte na umu da, srps, da se srpski razlikuje od engleskog, i da ne mora uopšte bude doslovan prevod, da bi to bi, čak ne treba da bude doslovan prevod, jer se dinamika nekog srpskog i engleskog potpuno razlikuje, znači mi uopšte ne, ne, ne, ne formulišemo rečenice tako kako ih formulišu oni, znači probajte da pročitate na engleskom, da skapirate šta ta rečenica znači, ono, reč po reč, ako treba, i onda da iz toga probamo da izvučemo neki, neki, neki najbolji prevod na srpskom koliko god je to moguće. Mi, ja ću ulaziti u svaki taj tekst posle vas i radit ću uh, tu lekturu 1, ali ovaj, ne možemo da očekujemo od lektora da se bavi prevodima. Znači ne možemo da očekujemo kad Jelena uđe da sad ona razmišlja da li je to dobro prevedeno ili nije, ali onda ona izađe iz teksta, ja uđem da vidim i prosto vidim da tu ima stvari koje, koje u prevodu samom škripe. Tako da, eto, ima još jedan sloba slobodno mi dao još jedan dolar rečnik, ima i krstarica neki rečnik, tako da ono, na sve moguće načine u stvari da probate da se snađete da, da, ovaj, da ti prevodi budu, da budu što tačniji, što prostiji, što korektniji. Eto, da li ćemo da radimo na Facebooku ili ćemo da radimo preko Google grupe ili ćemo da radimo samo preko mailova, to ostaje da se dogovorimo i možete onda svi da otvorite ovo pa da podelimo te mislim da je ovaj da je Gmail u stvari mail grupa najbolja varijanta, to ti stigne i ako nisi online i ako nisi tu trenutno, imaš trag šta se dešavalo, pa možeš da se uključiš ili da ispratiš šta je šta je prošlo, šta nije, a ovaj svejedno kad smo tu na, na Skype-u smo svakako kad, kad smo tu na netu i kad radimo, tako da to je ono do, dodatna dodatna komunikacija koja uvek uvek stoji tu isto bitna stvar pravljenog našeg rečnika, nekog internog rečnika sa rečima koje se ponavljaju i, koje, i sa onim problematičnim stvarima tipa nosivost planete, ne znam, sustainable i tako dalje. Jelena je imala odličan predlog da sustainable bude stabilna, recimo, kada, se, kada, kada, kada pričamo o recimo svetskoj civilizaciji, pa onda kad kažu sustainable global civilization, to je nekako, smo, malo smo promenili te reči e, i, i, i stalno iznalazimo neke, neke nove srpske i već bolje, bolje izraze. Ovo je, ovo je, hm, Bojane, hoćeš ti pre nego što odeš, kaži mi koliko hoćeš da sekcija na, na sajtu. Nikoliću i ti isto, pošto je 10. Ja ću poslušati Alisa kasnije, ok? E, koliko god mislite da treba, dodelite da mi, ja sam, ja sam free i uradit ću koliko mislite da treba, to je to. Ko, A ima nas 1, 3, 4, 5, 6, sedmoro vas koji, koji, koji ćete da prevodite i ima, da li neko možda izbroja, ja mislim da ih ima 54, ali dobro, možemo i po četiri, pa onda sledeće nedelje da se nađemo kad vam odgovara, pa da, pa da, ovaj, da, da podelimo dalje, kako god. Znači, možemo odmah sve, Bojan je isto tu, Bojan Milutinović i on će da prevodi. Znači osmora. Ok, onda ćemo da podelimo, vi možete da, Nikolić i Bojan mail. Eee... Bojanu ćemo da dodanemo, znači bit će u tabeli ko šta treba da prevodi, eto. Tako da možete nađete ime i da, i da, i da, ovaj, i da krenete da radite. A što se tiče ovih, tog nekog mesta, mogli bismo da otvorimo jedan dokument u kome bi, kom, koji bi šerovali e, međusobno preko Gmaila i da onda u stvari ne bude, mada bolje mail, bolje mail, stigne obaveštenje svaki put, ali dobro, to ako bude prečesto, ljudi imaju tendenciju da ne čitaju te mailove uopšte, tako da... Pa, pošto su uključeni direktno u rad i vezani su za to, kontom da će da čitaju, pošto će im biti bitno da pročitaju šta je stiglo. I šta je da unesem Nikoliću za prva četiri? Nikoliću, hoćeš četiri ili ćeš možda pet? Ne znam zašto ne mogu da pristupim na link. Možda mi je šerovan. Napravit ću. Nikolić kaže, može više 5, znači 20 samo. I šta Nikolić prvi hit? Šta kaže Ćira? Ajde. Čira drugih 5. E, Igor Trećih pet. Dobro. Bojan Grozdanik Ledeće. Bojan kaže četiri, Bojan Valentinović. Marija, koliko ćeš? Koliko daš? Lajko, Soba i ostalo nam tačno još pet. <laughs> E, ostalo nam je Mila koja nije, koja nije došla, ali možemo... Nema veze, to što ti dala, to ako je Vukašin, na primjer, a mogo bi da bude Vukašin, čiji je predlog? Mm, to je neko se, ko se prijavio da radi, on nikad se meni nije javio, tako da nema ono nikakvu varijantu za, za znači svi imate samo e, suggest dugme i to je to da znate. Ove, ako ima nekih problema, šaljite ovo na mail ili ostavite na engleskom, kako god, prosto da, da znamo da su to diskutabilni ono, delovi. Da podelim ja svima vama tu još po jedan i to je to. Pa nema ovoga na pol. Koga? 62. E, ove, ima nekoliko, e, i to, to, to su nešto pri prebacivanju, ima nekoliko e, sekcija koje su, koje piše no results. To će se to će se popraviti, ali naknadno, znači ko ima takve, možete pogledati svoje, pa ko ima takve, da njemu prvo damo ovo što je preostalo, ima još pet za, za prevod. Prosto proverite sve sekcije i vidite da li, da, da, da su pravi linkovi, znači da li je, da li je dobar link, pošto se meni neka desi da lupimo ono, pa da ostane neki prethodni, tako da proverite to, pa ako ima nešto što, što, što nema, da, da, da prvo vi uzmete nove, odnosno ove ostale. I kažite mi samo koji su, koji su redovi da mogu da ih obeležim s nekom zvezdicom ili šta god. 62, 68 i 69, čekaj, 62, 66 nema. Daj meni još dva, pošto imam dva koji su samo, samo naslov. Samo malo, znači da upišem, da upišem sve te problematične sekcije, znači kao što je Rajko rekao 62, i 66 right, jel? Da. Ajde proveri 76 i 77. Ljudi, ja sam... Ima ova zadnja ti imaju, ova dve nemaju, 62 i 66. 76 i 77 imaš, jel tako? Jelena? 60, 69 i 70 ima. A 62 i 66 nema. Dobro, ali pogledaj 76 i 77, pošto su to dve koje sam ti dala umesto ovih koje, koje, koje nisu dobre. Jelena, ti moraš da ideš, a? Da, da, da, da. Čujemo se. Čujemo se. Nema 71. A 78? Ima. Dobro. Onda si ti dobio 76 e, i 78. Daj meni ovo Pogledaj Igore, ti 81 i 83. Kod mene 72 nema. Samo malo, samo skonti. 72. Mm, da. Šta je sa 80 ili 83? 83 nema ništa. Šta? 83 je prazan. 81 ima. Dobro, ko sad ima manje? Sloba ima 3. Igore, koliko imaš ti? 5, ali dva su samo naslovi, tako da može. Da koja? Pa ne znam sad koja, od one prve ture dva su, dva su samo naslovi. Da, ajde, uh, pogled. 75 Isti kod mene količinom. Kako? 75 e, mene nema. Ja sad sam vidim. A ti Marija šta si rekla? Kod mene ima sve radi samo naslovi, tako da može i meni još nešto da se doda. Kako ljudi samo naslovi? Znači mora da ima teksta ispod. Ne, mislim da ih nema niko. pogledaj 34. samo. I 37 isto. Ne vrati, izgubio sam se ja. Može neko pogleda Nikolićeve gore? Evo ja ću. Može. Mislim da krenemo redom da vidimo kakvi smo stvarni. Mislim da sad ovaj e, DHC rečnik možete svi, pošto sam stavila public na, na webu, a to je srpsko-bosansko-hrvatsko crnogorski rečnik izvlačili smo iz šešira kojim će redom da ide. Anči, pogledaj se 9. Piše mi samo Venus Expression Media. I ništa više. Pa to su neke naslovne... Ništa, to je, ceo, to, to, je, to je u redu. Ovaj, u redu je, ovaj, to, piše kad, kad, kad nije dobar, kad je, kad je problematičan, onda piše no results. Dole gde piše inače congratulations, završili ste i to. Okej. Okay. Neko pogledaj ove će vas, svi u redu. Jesu. Pogledaj samo 15. Dobro. Ja mislim da to treba samo da se copy pasteuje. Pa i meni se čini, ali čisto da ti skrenem pažnju, pošto je čudno svakako. Pogledajte, e, pazi, o, znači, e, kad radite nešto, obavezno otvorite Venus projekat sajt, nađite tu sekciju, probajte da je nađete, ako ne, javite se pa ćemo probamo zajedno da vidimo u stvari šta je to, jer to ono, u, u, u tom postupku u stvari se vidi šta je i kako treba da izgleda i onda, onda se u stvari reše neke, neki problem. Da to, kažem, nije, nije ovaj, no result su oni koji su problematični. Ćiro, kakvi su tvoji? Svi su uredu dobro. Igore, ti si rekao koji ne rade? Ne, ne rade, ali su dva samo, samo po jedan red, pa sam rekao da mogu da uzmem još nešto ako ima. Znači u svima ima testa, jel? Da bre, ima sve. Dobro. Ovi Bojanovi, svi su u redu. Bojan Milutinović, prva dva su u redu, druga dva ako neko proverava. Ok. Marija, ti si rekla Ini, malo sam se zbrkala, tvoji su svi u redu, jel? Da, da, sve okej. Samo što je kratko jedno to. Tako da može još nešto. Nikolić 5, Čira 5, Igor 5, Grozdanić 5, Bojan 4, Marija 5, Rajko 5, ovaj posljednji je Sabin. Ako su kratki, to, to je super vez zato što možemo da stignemo možda i, i ranije. Znači, eto, sad smo svi uneti, a onda ćemo posle ove no results da, da, da podelimo. Dobro, to smo svi bi trebalo, kažem, vidite ovaj rečnik i u taj mail koji će Igor da pošalje napreći grupu ili šta god, ovaj, tu možemo da šaljemo i sve problematične termine i, i, i to, pa da onda to rešavamo onako grupno, a da ne moramo da se nalazimo na netu. Ok, mislim da sve mailove sad imam, tako da nije... Mar, uh, jel, Jeleni nemam, ali njoj nije ni bitno da to stiže. Dobro, ona je, da, ona je, posliću ti, posliću ti ja njen mail, odnosno uključit ću ja u grupu, iako se još neko eventualno bude, bude javio. Što se tiče, e, još jednu stvar sam zaboravila, sad je Aleksandar došao pa, pa to može ovaj, da bude važno. E, što se tiče TZM materijala, e, sajt više nije u džungli i on se prepravlja, dakle nije otvoren za prevod. Activist Orientation takođe skraćuje se, nije otvoren za prevod. Što se tiče TZM materijala, ima novih materijala, ima novih projekata u putlu, ali ja predlažem ovoj ekipi ovde da se skoncentrišemo na ovo što trenutno radimo, a da onda vidimo kako ćemo dalje da organizujemo projekte. Aleksandar i ja ćemo da vidimo šta ćemo sa, sa ovim drugim materijalima, koliko tu ima ljudi koji su raspoloženi da rade, Mila je e, preuzela na sebe jedan deo sajta TZM, međutim e, to je sad stalo, pa ćemo nju da prebacimo na nešto drugo, ona isto ima da je agenciju za prevođenje, pa, pa se nadam da će to da bude, da će to da bude sve okej. Okay. Tako da eto, to je, to je kad možemo sledeći put, ja mogu da napravim za sledeću nedelju ponovo onaj Dudu i da ovaj, opet ako odredimo ponedljak utorak ili sredu, pa kad najviše nas može, ali kažite eto, bar nedelju dana da se, bar jednom u nedelju dana, u sledećih nedelju dana da se vidimo. ponedjeljak, utorak, sreda, pa ko kad može. To je definitivno najefikasniji način da se dogovorimo. E sad, ukoliko ne vas, znači završi ovo pa mu se radi nešto drugo, javite mi se preko Skype-a, pa ćemo da vidimo šta ćemo. Ima puno video materijala na kojima treba da se radi, koji nisu ni početi, sad ja stalno unosim nove, u nekom trenutku ću da, da mislim, čim stignem u stvari, da umesto ove naše tabele koja sad ovako izgleda, da ona bude podeljena na TZM i TVP materijale, čisto da bude malo preglednije, da možemo prosto da, da, da se lakše snalazimo unutra. Ja redovno updateujem uh, e, tabelu sa, sa video snimcima koji se pojavljuju, tako da ovaj, tu ima onako, ima dosta novih snimaka. E sad, kažem, mislim da treba svi da se skoncentrišemo prvo na ovo što su nam prioriteti, a onda da polako pičemo dalje. dogovorili sve. nekih komentara, predloga, pitanja. Aleksandar je došao kasnije, pa možda on isto nešto ima da kaže, pita ili što god. Dobro, ja mislim, ovaj, da sam kasnije, ja sam na fakultet radio do sad, samo što sam ušao. Ove, ovaj, da već radite i da ste neki materijal ono, uzeli da radite. Mene zanima ovaj, šta bi mogli ovaj, da podelimo na ovom na grupi za Zeitgeist. Ovaj, znači da neke stvari nisu otvorene za prevod, pa da vidimo šta jeste otvoreno, pa da izbacimo na grupi. I to ćemo ti i ja na Skype-u da, da, ovaj, da, da ne gnjevimo sad e, ljude, o, treba da, da, da malo avditujemo tvoje projekte u putlu, da se malo konsultujemo kako ćemo i šta ćemo, to ćemo nas dvoje kad, kad imaš vremena, možemo da sednemo pa ćemo da, ovaj, da to sredimo. Nije frka, a, a mi smo podelili Venus projekat sajt, pošto pokušavamo njega da završimo već, ne znam, šest meseci Tako da nam je to sad e, projekat koji, koji završavamo, pa ćemo posle se bacamo na, na, na, na dalje materijale. okay, što, se tiče, da, što se tiče Sidegeista, to ako ima ljudi koji će da prevode, super, ima još tu nekih ljudi koji bi iz e, jezičkog mogli da se priključe, samo eto, poslaćemo neki mail zajednički pa ćemo da vidimo šta će, šta će od toga da ispadne. E, mislim da je završio e, e, e Robi e, e, Moving Forward, Pa da vidimo, to je e, nivo prevoda, verovatno, ali moramo da uđemo u to pa da vidimo šta je. Dakle, još jednom, ono, da, da samo apelujem na to da, da bolje da radimo po dve, najde tri rečenice, a da budu dobri prevodi, nego da to bude gotovo sutra, a da, a da u stvari a da u stvari mi posle moramo radimo još 3 sata tome. Tako da eto, to, to nam je neki, neki dogovor. Aleksandre, na grupi, na Facebooku će Igor da postavi snimak sastanka pa možeš da preslušaš posle ovo što smo pričali ranije, mada se uglavnom sve odnosi na kvalitet i na, i na neku podelu posla što se tiče Venus projekat sajta, ali ovaj nas dvoje ćemo neki update da napravimo pa ćeš da znaš gde smo šta smo ništa, stiže Dudu za, za sastanak za sledeću nedelju, stavit ćemo recimo, šta ja znam, utorak, sredu, četvrtak, pa, pa da vidimo kada ćemo se naći, onda se tad čujemo, vidimo kako kome ide, sve što vam treba na Skype-u slobodno, ja mogu da napravim i, kažem, grupu i na Skype-u, pa da kad smo online da možemo, eto, da radimo u parovima koji su tu, pa eto. Ok, ako je, ako je gotov zvanični deo sastanka, ja ću da isključim snimanje, pa možda bude časkamo još ali čisto da, da ovaj, srežem to i da okačem tako da ko, ko nije stigao da sluša da može još učeras da presluša ako, ako ga zanima i vidimo se onda na Dobar dan.